פרק ד' וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל לאדוני אלוהי ישראל. ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי חכם נדרוש לאלוהיכם ולא אנחנו זובחים מימי אסר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה לאדוני אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש, מלך פרס. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ובימי ארתח שסתה כתב בשלם מטרדת טוב אל ושאר כנבטיו, על ארתחשסתא מלך פרס, וכתב הנשתבן כתוב ארמית ומתורגם ארמית. רחום בעל תאם ושמשי ספרה כתבו איגרה חדה על ירושלם לארתחשסת מלכה כנאמה עדיין רחום בעלתיהם, ושמשי ספרה, ושאר כנבת הון, דיניה ואפרסת חיה, טרפליה, אפרסיה, ארכביה, בבליה, שושם חיה, דהיה, עלמיה. ושאר אומיה דהגלי אסנפה רבה ויקירה והוטב הימו בקריה די שמרין, ושאר עבר נהרה וכענת. דנה פרשגן איגרתה די שלחו עלוהי על ארתחשסט מלכה עבדך אנש עבר נהרה וכענת. ידיע להווה למלכה דיהודיה די סליקו מן לבטח עלנה עתו לירושלם, קרייתה מרדת ובישתה בניין, ושוריה שכלילו ואושיה יחיתו. כען ידיע להווה למלכה, די הן קרייתה דחתית תתבנה, ושוריה ישתכללון, מנדה ולא, והלך לה ינתנון, ואפטוס מלחין תהנזק. כען כל כובל די מלח החלה, מלח נא וערבת מלכה, לה אריך לנה למחזה. על דנה שלחנה והודענה למלכה. די יבקר בספר דחרניה די אבהתך, ותהשכח בספר דחרניה ותנדע די קרייתה דח קריה מרדה ומהמזקת מלכין ומדינם, ואשתדור עבדין בגבה מן יומת עלמה, על דנה קרייתה דח החרבת. מהודעין אנחנה למלכה, דיהן קרייתה דח תתבנה, ושוריה ישתכללון, לכובל דנה חלק, בעבר נהרה, לה איתי לך. פתגמה שלך מלכה על רחום ועל תאם, ושמשי ספרה, ושאר כנבת הון, די יתבין בשמריין, ושאר עבר נהרה, שלם וכעת. נשתבנה, די שלחתון עלנה, מפרש קרי קדמי, ומיני סמטעם ובקרו, והשכחו דקרייתה, דח מן יומה עלמה על מלחין מתנשאה, ומרד ואשתדור מתעבד בה. ומלחין תקטיפין, הבוא על ירושלם, ושליטין בכל עבר נהרה, ומידה ולא, והלך מתייהב להון. כעם שימו תאם לבטלה גובריה אילך, וקרייתה דך לה תתבנה עד מיני טעמה יתסם, וזהירין הבו שלו למעבד על דנה, למה יסגה. חבלה להנזקת מלכים, עדיין מן די פרשגן נשתבנה, די ארתחשסט, מלכה קרי, קודם רחום ושמשי, ספרה וכנבת הון אזלו, והבהילו לירושלם על יהודיה, ובטילו המו באדרע וחיל. בדין בטלת עבידת בית אלה דבירושלם, והבת בטלה עד שנת תרתן למלכות דריווש מלך פרס.